Vi vore ar skol pou ar er krenarn? Pa kal, liez ma dre en skol lovern. Ni tra bet bijet d'or bar skol? Nan, dje ar gelen re zalamanek. Chelen ma dre? Wet se, gomplen en chel pey lare, me zoeid wen so